leon kai onagros. Theras ethereuon leon kai onagros, homen leon diates dunameos, hode onagros diates en posi tacuteetos. Epeide sdoia tina ethereusan, ho leon merisdei kai tithesi tres moiras, kai ten men mian eipen, le hos protos basileus gar eimi tende deuteran hos ex isu koinonos he de trite moira haute ca con mega soi poiesei e i me celeeseis Hoti calon heauton metrein en pasi cata ten heautu iscun, cai dunato terois heautu me sunaptein me de coinonein